بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا سبحانه لسمو onih koji pravdaju obožavanje kaburova, obučivanje dova, e, zavijeta, kurbana, klanja kurbana, prinošenja žrtava i tako dalje onima koji su ukopani u kaburojima. Između ostalog, jedna od njihovih šubhi je da to nije širk i da nije sličan ovom prvom širku, jer su prvi mušnici takve ibadete posvećivali kamenju, drveću i kipovima. A oni to ne posvećuju kipovima, nego se okreću dobrim ljudima da prenesu njihove zahtjeve Allah subhanahu wa ta'ala. Da ih uzimaju samo za posrednike, jel tako? Pa je odgovor da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam kad je bio sa muslimanima nakon oslobođenja Mekke na putu prema Hunainu i kad su muslimani koji su tek prihvatili islam od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam vidjeli mušrike, drvo koji su mušrici, znači kod kojeg su boravili svoje oružje na njega vješali, smatrali taj boravak kod njega beričetnim i tako dalje, da je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao da je to isto kao ono što su radili, tražili Benu Israilu od Musa alaihi sallam. I zavranio je Rasul sallallahu alaihi wa sallam sjeđenja puta onih koji su prije zalutali od židova i kršćana. Pa je to poistovjetio da je to traženje, znači bereketa, kod boravka, kod traženje bereketa u boravku na određenim mjestima i vjerovanje da na tim mjestima ima poseban bereket. Rasul sallallahu alaihi ve sellem odmah poistovjetio sa traženjem drugog božanstva. Iako to dvoje šta nije, nije isto. Međutim, Rasul sallallahu alaihi ve sellem je htio da zaustavi, spriječi sve puteve, sve puteve širka. Druga stvar, ako kažu mi se okrećemo dobrim ljudima, pa nije istina da su se prvi mušiti samo okretali drveću kamenju i kipojim. Efa ra'eitum un lata vel uzza, pa kaže u komentaru u sahihu od Ibn Abbasa i drugih da je ovaj lat bio dobar čovjek, tako, nekad, koji je hranio i pojio hađi, bio dobročinitelj, pa kad je umro, onda su na njegovom kaburu napravili, je tako, kip koji su poslije obožavali. Znači, da je upravo to okretanje dobrim ljudima u kaburovima bilo prisutno kod prvih mušljika. I to je upravo ista ta vjera mušlika prvih, gdje kaže uzvišeni وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ I ibadet čine onome mimo Allaha kojim ne može ili onome što im ne može ništa naštetiti niti koristiti. I govori وَيَكُلُونَ هَا أُلَيْ شُفَاءُ عِنْدَ اللَّهِ To su naši zagovorači kod Allaha subhanahu wa ta'ala. To su naše šefađije šefađi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, zar nisu ljudi prije obožavali Isa alaihissalam i Uzeira? Jel' tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala odgovara onima koji obožavaju ili takve ibadete čine nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala od njegovih robova. Znači, taj širk nije, niste vi sad prvi koji ga činite. To je bilo i prije prisutno. Fe Allah smano tajala objasnije ljudima šta, da su to sve njegovi ro robovi i Isa a.s. i Uzair i Meleci i Mohamed sallallahu a.s. Svi, svi su njegovi roboci, robovi i svi se nadaju milosti Allaha subhanahu wa ta'ala i strahuju od njegove kazne kao što vi strahujete. Znači, svi su robovi kao što ste i vi robovi. Njihov položaj je isti kao i vaš. U smislu čega? Robovanja i robstva. Svi su Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ajete na tu temu قُلِ دْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ بُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا Reci te koje dozivate, koje, za koje tvrdite mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa oni nikak nemaju mogućnosti da odagnaju od vas nikakvu štetu, niti da promijene vaše stanje. Te koje vi dozivate, ništa vam ne mogu koristiti, jel tako? Hvala ta'ala. Zatim kaže uzvišeni, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِمَلَائِكَةِ أَهَوْ رَا إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ A kad budu svi proživljeni, A zatim kaže melecima, ko? Allah subhanahu wa ta'ala kaže melecima, zar su ovi vas obožavali? Pa će biti pitani, kao i vi, jel tako? Znači, njihov položaj ništa nije drugačiji od vašeg u smislu obodijeta i robstva. Allahu subhanahu wa ta'ala. Prema tome, niste vi prvi koji ibadete činite nekome drugom ima Allah smanav teara od živih ljudi, od mrtvih, jel tako, ili od meleka, ili bilo koga drugog od Allah smanav teara robova. Zato je Allah smanav teara objavio Kur'an da objasni da je to širk, jel tako. Prema tome ne može niko biti u gafletu nasprem toga. I da to ne svata. Jer i Kur'an i sve knjige koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio od početka do kraja objašnjavaju da je to batil da je to kufr i da je to širk. Da se nekome drugom ibadet čini mimo Allah subhanahu wa ta'ala pod bilo kojim izgovorom. I da su oni koji to čine da su oni Allahovi neprijatelji, neprijatelji njegovih vjerovjesnika i da su prijatelji šeitana. I da Allah subhanahu wa ta'ala im neće oprostiti taj grih, širk i da im neće primiti nikakvo dijelo zbog tog širka. Inna Allahe la jagfiru en yušrake bihi, vo jagfiru ma dune dalike li menješa. Allah, će opro, Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će mimo toga onome kome hoće. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا a zatim ćemo nastupiti prema njihovim dijelima i učiniti ih u prašinu ih pretvoriti. U prah njihova djela ćemo pretvoriti. Rasuti pra, znači razasuti pra, tako da se nikako ne može skupiti. U pra koji je sitni pra, koji se nikako ne može skupiti. Kao praške i prašina koju vidiš kad sunčeva svjetlost u tamnoj prostoriji kroz neku rupicu prodiri. Pa vidiš onu prašinu. E tako. Heba'an men thura Tako će dijela mušrika Allah subhanahu wa ta'ala uprah pretvoriti tako da ih nikako ne mogu sakupiti. I bit će kao da nikad nisu ni postojali. Kaže Ibn Masud, Ibn Abbas, u ajetu فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Nemojte činiti Allahu subhanahu wa ta'ala suparnike, a vi znate da je to nemojte Allah subhanahu wa ta'ala činiti nikoga ravnim od ljudi da ih slijedite odnosno da im se pokoravate u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala došao je čovjek i rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam maša Allahu wa šeit šta bude htio Allah i ti pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam eđe lillahi nidda zar si me činio Allah subhanahu wa ta'ala ravnim, suparnikom. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا Nemojte Allahu činiti nikoga nidom, suparnikom, ravnim. Tako? Pa nemoj, pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam, kad je ovaj rekao što ti hoćeš i Allah, kaže zar me učini, i zar si me učini Allah subhanahu wa ta'ala suparnikom, nidom. قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ رَتِي samo što Allah jedini hoće. Vokao Rasulullah a.s. li ashabi, rekao je Rasulullah a.s. svojim ashabima, ahvafu ma ahafu alaikum aširkul askar. Najviše se za vas bojim malog širka. Pa su pitali šta je to, pa je rekao arrije, pretvaranje. Pretvaranje. Sve u svemu, većina stanovnika zemlje su iskušani ibadetom kipova i raznih drugih božanstava i idola. I nisu znači se otarasili širka osim rijetkih onih koji su ostali na čistoj vjeri, koji slijede vjeru Ibrahima a.s. Ibadet kipovima je star i traje od nuhovog naroda od Nuh ovog naroda, je tako? Kao što spominje Allah subhanahu wa ta'ala, e, ljudi su se okretali kipovima i drugim božanstvima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su svi ti kipovi i svi oni koji se oko tih kipova bave i brinu i svi oni koji posebna dijela pišu kako treba ibadet činiti na tim kipovima, odnosno danas kad kažemo na kaburovima, je tako? Isto se dešava, je tako? Kao što imaju knjige kako treba hađi obaviti, je tako, i propise, tako su oni izmislili propise i obrade oko određenih kaburova. Kao što je kabur Bedevije u Egiptu. Posebne knjige imaju priručnici kako treba se ponašati, šta sve treba uraditi na tom kaburu. Posebne propise izmisliti. I sve je to širk, i sve su to kipovi. Kao što kaže Ibrahim a.s. Iako je bio Allahov poslanik i vjerovjesnik i Allahov prijatelj, šta kaže? Dovi Allah subhanahu wa ta'ala وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ od strani i sačuvaj mene i moje sinove da ibadet činimo kipovima. Sačuvaj mene i moje sinove da ibadet činimo kipovima. A neki pametnjakovi se danas kažu opasnost od obožavanja kipova je prošla. Jer bo je ljudska svijest toliko narasla i razvila se da neće i da ne postoji uopšte opasnost i mogućnost da posegne za tako nečim besmislenim i glupim. I dok to govore, većina ljudi na ovoj zemljinoj kori je ogrezla u obožavanju kipova i, i idola. Dobro. Sljedeća šubha koju spominju mušic i čime pravdaju svoj širk to je da su se svi učenjaci i svi muslimani složili u svim dijelovima, jel tako, i svim krajevima islamskog svijeta da je poželjno i lijepo da se dove upućuju mrtvima. I da ne vidi to da je to širk, ni da je to novotarija. Niti da je to uopšte pogrešno. To im je dokaz. Šta? Šta im je ovdje dokaz? Iđma. Tako. Oni tvrde da je konsenzus kod svih muslimana od istoka do zapada da je to dozvoljeno, da je to lijepo, da to nije širk i tako dalje. I vi sad što nam to osporavate, vi se suprostavljate onome na čemu je složan čitav umet. Iđma umeta se suprostavljate. A onaj ko odbije iđma, je li tako? Ako je stvarno iđma, on, onaj ko od, o, prekrši iđma, je li tako? I odbije iđma. Iđma, ono na čemu se složili, složili svi muslimani, onaj ko to odbije, ako je to zaista tako, ako je to stvarno iđma, Je tako? On izlazi izbjeri. I oni kažu, vi ste sad se pojavili i kritikujete to. A to je iđma sav umet od istoka do zapada se složio da to dobro i da je to lijepo, da se i bade čini mrtvim ljudima i kabrojim i tako da. Pa kaže, pitanje u stvari je formulisano ovako, vi potvrđujete, to jest mi, je tako, potvrđujete da je iđma ummeta dokaz. Je li istina to? Jest. Jest, da. I da se ummet neće okupiti na dalaletu. Je li istina to? Jest. A u isto vrijeme, tako nama kažu, vi sami izlazite iz tog iđma. Jer svi stanovnici, je tako, su na onome što vi nazivate širkom. Je tako? Svi stanovnici islamskih dijelova, zemalja na onome što vi je tako? na suprotnom od onoga što vi tvrdite, je tako? I ono što vi osuđujete što smatrate širkom, je tako? I onda ste prema tome izmislili stvar Jel tako? I osuđujete nešto oko čega se složila sva ulema ummeta. Po, ukazujući ovdje na našto, na davu šeha Muhammed ibn Abdul Wahaba i na ono što mi smatramo da su ljudi, na, da je to stanje koje oni kažu da je izma, da je to stvari širk. Jel tako? Pa kako sad odgovoriti na ovo? Na ovo je odgovorio šeha Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batin, rahmetullah ali, pa kaže, Allahum se smilom, ova tvrdnja je laž. Je tako? Laž je da se sva ulema složila da je dozvoljeno upućivati dove stanovnicima kaburova i tražiti pomoć od njih. I njima se približavati, odnosno njima se udovoljavati, njima udovoljavati donošenjem žrtava i zavjetovanjem, znači posvećivanjem ibadeta njima. I ovo je otvorena laž. Šta je otvorena laž? Da je ovo iđma i da je se ulema oko toga složila. Jer ove stvari koje su očite i koje se vide, u svim dijelovima islamskog svijeta, a nisu čuli, jel tako, da učenjaci to osuđuju, kao što je došlo u pitanje. Ovo je rašireno da se ibadet čini kaburovima širom islamskog svijeta, a ne čujemo da to učenjaci osuđuju, prema tome to je iđma. Kaže, mi ćemo reći, nego šta? Mnogi učenjaci ovog vremena su to usudili. On govori za svoje vrijeme, to mi kažemo i za naše vrijeme, tako? I mnogi su se složili od učenjaka Haramejna. Kojeg Haramejna? Ha? Dvaju Harema. I Jemena. Je tako? Mnogi učenjaci. I čuli smo od njih lično, iz njihovih usta, je tako? Usmeno smo čuli od njih ali je snaga u rukama drugih, nije u njihovim rukama. Mnogi od njih su napisali dijela da je to što je prošireno u islamskim zemljama širk. Kao što je ovdje spominje Norma od stanovnika Jemena. Ima poseban, posebnu knjigu u kojoj je spomenuo da je to što je rašireno od ibadeta kaburojima širk. Zatim isto imam Ševkani. Je tako? Zatim imam Sanaani. Pisali su o tom. I drugi. Vidio sam dijelo koje je napisao učenja kod stanovnika Djebelu Suleiman. Neko mjesto. Je tako? Tako se zove. Gdje on osporava taj ibadet kaburojim. I ovo je, ovo što smo vidjeli, da je učenjaci su širom, znači, islamskog svijeta i postojali, odnosno nastojali i bili čvrsti u tome da to osude i nazivali to širkom, je ostvarenje riječi Rasula sallallahu alaihi ve sellem la tezalu taifatu min ummeti ala al haqi zahirin. Uvijek će biti jedna skupina ummeta, mog ummeta, na istini zahirin, znači pokazat će se i bit će, znači stojat će jasno na istini. A nije ovdje se ne misli da će biti vahirine, znači da će biti e, jasno na istini u smislu sablje, jel tako, snage, nego bit će uvijek na istini sa dokazom, a nekada i sa sabljom, a nekada i sa sabljom. Biće očiti, jasni, vidljivi na istini vaherin, znači neće biti skriveni, očito će biti da su na istini i bit će jasno, ispoljavat će se na istini, je tako? Izjašnjavat će se da su na istini, je tako? Nekada, do, uvijek dokazom, a nekada i, i sabljom. Ovo su riječi Rasula sallallahu alaihi Ovo su riječi Rasula Salaam. Prema tome, šta, kako ćemo odgovoriti? Ovo nije iđma, jer vidimo u stvarnosti da mnogi od učenjaka šta? To osuđuju i smatraju širkom. O tako? Jest, jest. Znači, to je, to, ali da, da zanemarimo, da u jednom trenutku, oni kažu, u jednom trenutku je desio se taj iđma. Nije se desio nikad. Mnogi učenjaci širom svijeta su to osuđivali i pisali i vidiš da su bile vaherin. Čim su pisali djela to, znači postojali su, bili su jasno na istini. I ispoljavali su da su na istini osuđivali ono na čemu je većina, ali nije snaga u njihovim rukama i to je obistinjenje haditha la tezalu taifetu min umeti uh, eh, uh, eh, ala l vaherin na istini postojani. Znači uvijek jasno e, sa istinom, istinu da će ispoljavati tu istinu, Biće jasno i vidljivi, vidljivi na istini sa dokazom uvijeka, ponekad i sa sabljom. A ako kaže ovaj ko se sa nama raspravlja, pa dobro, ali većina ljudi je na tome, mi kažemo, pa jest, većina jest. I to je opet ob obistinjenje drugog haditha Rasula sallallahu alaihi wa sallam, Beda islamu gariba, no se jodu gariba kema bede. Počeo islam kao garib i vrati će se biti opet garib kao što je i počeo, je tako? Prema tome nema u tome nikakvog dokaza. Ovde sam se sad sjetio govora kojeg često proturaju opet novotari koji su prekardašili u drugom vjeru. Govora šehu islamu Hamid ibn Abdullahava gdje on kaže eee ljudi su smatrali da sam učen, jel tako? Zvali su me, obraćali mi se, jel tako? A ja nisam znao tevhida, niti su znali moji šeihovi. Šta ćemo sad s ovim? Ovaj govor šeha Muhammedu ibn Abdullahaba vraćamo na što? Na hadith Rasula sallallahu alaihi sallam. Uvijek će biti skupina od mog umeta na istinu, je tako? Prema tome oni koji hoće da kažu da, ni, a, da nije bilo nikoga tad na zemlji da je znao tevhid, lažu. Ako hoće tako da protumače njegove riječi, lažu sa te strane. Jer bilo je sigurno oni koji su bili na tevhidu i prije njega. I u njegovo vrijeme. Moralo je biti. Je tako? Zato što Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže da se ovaj ummet nikad neće ujediniti na dalaletu. A to bi značilo da je u jednom trenutku čitav ummet bio na dalaletu. Šta do, do čeg dovodi slijepo slijedjenje čega? Učenja je poveđenje za njihovim govorom kao da je to govor Kur'ana i sunneta, ne pogreši. To je s jedne strane. Znači to je dalalet, s jedne sa te strane. I dalalet s druge strane, što ove riječi šehehu l'Islamu Hamidu ibn Adulehava uopšte ne znači da je on smatrao sebe mušrikom. Je li poznato da je on se poslije toga kad je to rekao, okupao, pokajao se, nazvao sebe mušrikom za ono i smatrao svoja dijela koja su prije obo, obavljena da, da su batil i da je ponovio hađ poslije toga, jel poznato to? Tako mi Allaha da je to uradio, zar to ne bi njegovi učenjaci i savremenici i njegovi sinovi zapilježili i prenijeli i pojasnili. Pa dobro, šta znači ovo kad je rekao, a nisam znao tevhida? Da nije znao sve detalje, mnoge mesele vezane za za tevhid, je li tako? Je li tako? I upući na njegovu skromnost. Ali, ne znači da je bio mušik, znači da je bilo njegovo poznavanje tevhida manj, manjkavo. Kao što tevhid može biti šta? Nedostatan. A ako je nedostatan, ne znači da ga nema nikako. Ako je tevhid manjkav, ne znači da ga nema. Kao što iman ima nije jedna cijelina, ako nema jedne mrve nedostaje, nema ništa, tako i tevhid. Je tako? Ako ne poznaješ sve detalje i sve mesele, ne znači da si totalni žahid da si mušik. Međutim, hajdi, pa objasni onima koji su zaslijepljeni svojom novotarijom. Dakle, prvo zabluda, da ovim govorom, ovaj govor suprostavljaju riječima Rasula sallaha alaihi sallam. Zašto? Zato što paše njihovoj novotari. Odvacuju riječi Rasula sallaha alaihi sallam i pretpostavljaju riječima Rasula sallaha alaihi sallam riječi učenja. I kad dođu do ovog haditha, onda ga moraju protevirit i promijeniti mu značenje da bi ga prilagodili riječima šeha. A u stvari šta treba uraditi? Treba riječi šeha prilagoditi šerijatskim dokazima. Zašto? Zato što imamo lijepo mišljenje o njemu. Je tako? Zbog njegove dave i truda i tako dalje. Pa ćemo reći nije on mislio to. Je tako? Nije on mislio to. Ili ako jest, onda mu je govor batir. Ali ne moramo tako. Iz Edeba prema, možemo reći nije mislio to. Nego je mislio Šta? da tu u njegovom krugu većina ljudi nisu poznavali te neke mesele. Je tako? I da ih, i oni nigdje nije smatrao zbog toga mušicima to je druga zabluda da ako je rekao da nije znao tevhida, oni kažu da ga nije znao, da je tu potvrdio da ga nije znao nikako. Ništa od tevhida nije znao. A ako ništa od tevhida nije znao, šta je? Mušrik. Kako će biti muslima neko ko ne zna? La ilaha illallah. Je tako? A može li se reći u jeziku? Ako si to sve znao, ali nisi znao neki detalj ili nešto, da kažeš nisam to znao. Može li se reći? Može. Pa zašto onda ne protumačimo riječi imamo tako? Zato što nam treba za našu novotariju. Zato što nam treba da se raskomotimo u tekfiru, pa da sve i suho i sirovo protekfirima. I onda ćemo se smiriti. Je tako? A pa nećemo ni onda, jer nas šeitan nitad neće ostaviti. Je tako? Jer nikoga šeitan u novotariju nije zaveo, pa ga na jednom stepenu ostavio. Nego sve duplje i dalje i dalje vodi. Zato ovo morate dobro da shvatite. Jer ovo na jeziku novotara česta rečenica koju ponavljaju šeih Muhammed ibn Abdullahabu, i zulmen, znači nepravedno svoje laži i svoje zablude pripisuju šehi Muhammedu ibn Abdullahu i pravda je to njegovim govorom odavde i odande. Ispresjecano i ispreskako. Jeste li shvatili, brać? Dobro se čuvajte ovdje. U čemu, o čemu govorimo? odgovor ovima koji kažu da se umet oko toga složi. Umet se šta nije oko toga složi još zato što se umet neće složiti na dalalet. Prema tome ne je ni šejh Muhammed ibn Abdullah tvrdio da se umet prije njega složio na dalalet. Nije to mogu nikako tvrditi jer njemu je njemu su ovi hadithi dobro poznati, a ono što je rekao prilagodit će se značenjem ovih hadithi. Pored ovoga, izgradnja na kaburovima, jel tako, osvjetljavanje kaburova, zidanje na kaburovima, koje je poznato širom ummeta, je došlo pored zabrane Rasula sallallahu alaihi ve sellem da se to radi na kaburovima, jel tako? I to je zabranjeno svim mezhebima. Jel tako? Svi učenjaci, svi mezheba to zabranjuju. Pa da li je moguće da je sad se umet nakon što su svi mezhebi rekli da je to zabranjeno, složio se na dalalet, jel tako? Da je sad to dozvoljeno da treba na kaburovima zidat. Jel tako? Hoće se sad reći zbog toga što je to rašireno širom umeta da se gradi po kaburovima turbeta da se umet oko toga složi? Kako se reći kad svi mezhevi, jel tako, i svi učenjaci složen da je to zabranjeno zato što su došle jasne zabranjeno da lovog poslanika sallallahu alaihi sallam poslije toga Allah subhanahu wa ta'ala je naredio svojim robovima da se pokorne njemu i pokorni njegovom Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i da se vraćaju Kur'anu i sunnetu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam oko svega oko čega se raziđe. Je tako? I svi učenjaci su složni da nije dozvoljen tak lid slijedjenje u tevhidu i risali, znači u objavi. Je tako? u tevhidu la ilaha illa Allah i risali Muhammedu Rasulullah. U tome nije dozvoljen taklid, slijedjenje. Ovdje imamo još jednu šubu ovih novotara, ovih sad savremeni. Dođu i kažu šta? Da je na primjer pravilo kone tekfiri kafira i onaj kafir od tevhida i risale, da je to od šehadeta. Je tako? Tako kažu. Kone tekfir kafir, ejune kafir, to je od znači, od znači šehadeta. Od samog šehadeta. Prema tome, ko to naruši, narušio je osnovu vjere i nevjernike. Tako kažu. A zatim mi njima kažemo, dobro, ovaj prvi koji učin je širk, jel mušlik? Jest. Dobro, ovaj drugi što neće da ga tekfiri, jel mušlik? Kažu, jest. Dobro, ovaj treći što neće ovog drugog da tekfiri, jel on mušlik? Kažu, nije. Dobro, kako nije? Što nije? Tražimo dokaz. Ovo je sad osnova vjere. Tako? Sad je ovo šehadet. Osnova vjere. Osnova vjere. Kole tekfir kafir ili kafir. Pa dok potiramo okolo, okolo, e, tako ulema nije tog trećeg tekfir. Dobro. Evo, ulema se složila da u osnove vjere u tevhidu i risali nema taklida, nema povođenja. Ili ćeš svu tu ulemu protekfiriti jer nema osnove vjere ili ćeš shvatiti da to nije osnova vjere. Nema trećeg. Je tako? Nema trećeg puta izlaza. Ili ćeš reći sva ta ulema, svi su nisu imali osnove vjere, nisu znali šta je šehadet. Da tako? Ili ćeš morati i trećeg protekvirati, i četvrtog, i petog, i šestog, i sedmog, ili ćeš morati reći ovo nije temelj, osnova vjere nije šehadet. Ovo nije šehadet. Je tako? Jest jedna od osnova, je li vjeri. Pa ali ako je jedna od osnova, onda u njoj dozvoljaš šta? Ištihad, gledanje, razmatranje, na što se to odnosi. Je to tako općenito kako je došlo u govoru u Leme? Gdje da vidimo kako su oni to primjenjivali? Je to se primjenjuje u svakom slučaju? Ili samo u nekim slučajima? Onda možemo da varate. Ako je od osnove vjeri, onda ne ima mrdanje. Ili su ovi svi kafiri, je tako? Ili su ovi svi lančano kafiri? Jel tako? Ili ovo nije osnova vjera? Jeste me razumili? Znači, to je još jedan govor novata. Čućete ga, zato vam napomim. Zatim kaže, ako se zna da je širk ibadet nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala, a poznato je šta je ibadet. Ibadet je sve riječi i dijela koje Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa kojim je zadovoljan. Znači, sav obudijet, sav život A najveći ibadet je dova, zato što je ona srž ibadet. Onda se samo poslije vidi da ono što rade na kaburojima od dova upućenih onima koji su ukobani u kaburojima i traženje da im ispunje njihove potrebe i da im odagnaju njihove tegove i približavanje njima zavjetima i donošenjem žrtava i kurbana poznaje se i prema tome se vidi da je to veliki širk koji je u osnovi šta? Ibadat nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad ovo čovjek svati i upozna ovu istinu, neće obratit pažnju, je tako? Što većina ljudi nije na tome. Je tako? I vjerovat će da se umet neće okupiti i vjeruje šta? Da se umet neće okupiti na tom dalaletu. Zašto? Zato što je to dalavati zato što Resul sallallahu alaihi sallam rekao da se umet neće na tome okupiti. Ako ovaj ko se raspravlja kaže dalje, ova dijela koja se čine na kaburovima su dozvoljena šerijetom. Poslije svega ovoga, on se suprostavlja Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A ako kaže ove stvari nisu dozvoljene, ali nisu od širka, je tako? I priziva i dalje da se ulema složila oko toga onda istoga proizilazi da se umet složio na dalalet. Istoga proizilazi da se umet složio na dalalet. A i, i čovjek, kad mu postaje jasna istina, ne smije da mu bude teško zbog malog broja onih koji su na istini. I ne smije da mu bude teško i da se uplaši zbog ogromnog i velikog broja onih koji se suprostavljaju toj istini. Pa ako neka neznalica kaže ovo je istina, Jel tako? Da je ovo istina, ne bi to bilo skriveno tome i tome. Valjda bi to znao taj i taj. Jel tako? Po ovo je, znači, tvrdnja prvih kafira kad su rekli laukana hayran ma sabaquna ilay da je to bilo kako dobro ne bi nas oni prestigli u njemu al tako da je to bilo kako dobro ne bi nas oni prestigli u njemu ili u drugom ajetu aha ula imanna Allahu alejhim min bainina Zar su to oni kojima je Allah dao svoje blagodati između nas? Kako Allah da baš uputi toga i toga? Ili kako Allah subhanahu wa ta'ala baš da dadne uputu tome i tome? Od svih nas baš njega izabru. I baš njemu da dadne uputu, a mi ostali kobajak svi u zabludu. I tako taj govor. Taj govor nama se upući sa svih strana. Od svih vrsta novotara, je li tako? I ovi koji, koji se sad spomenu, a i ovi prije, znate da smo svi prigovara. Što se tiče zbunjenosti i e, tim stvarima i rasprave po tom pitanju, onaj ko nauči dokaz šarijatski i nauči istinu, ne smije dozvoliti sebe da mu, to posna, da mu se to stalno opet nešto brka i miješa, makar većina ljudi danas bila nabatila. Da je većina ljudi danas na istini, ne bi islam bio gariv, jel tako? Ne bi islam bio gariv. A Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao da će se vraćati srena na vrijeme da će biti da će biti gari. Odnosno da će biti gari oni koji su u islam. Oni koji su u islam. Koliko ima do izvana? Hm? Deset minuta. Sljedeći poglav govori o šefatu. Pokušat ćemo znači da napravimo makar uvod, pa možda i da objasnimo koje su vrste šefata i koji su šartovi šefata. Prvo se mora pojasniti kad se govori o šefatu da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlje i svega što je na njima i što je između njih. Pa sve što je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala od njegovih robova su znači njegovi robovi i njegovo su vlasništvo. Je tako? I svi su ovisni o Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala je jedini i neovisan. Sve št, drugo mimo Allaha je Allah stvorio prema tome svi su Allahovi robovi. Svi Allahu roblje i svi su fukara i osjećaju je, je, svi su puka, fukara, je tako? I svi su ovisni o Allahu subhanahu wa ta'ala. Svi imaju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala. U svom postojanju, u svom životu, dok je jedini Allah subhanahu wa ta'ala šta? neovisan, potpuno bogat od svega toga. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nema nikoga ko sa njim učestvuje u toj vlasti, je tako? Nema nikoga ko ima vlast pored njega odvojeno, samostalno, je tako? A nema nikoga ko sa njim učestvuje u vlasti. I nema nikoga ko mu pomaže u toj vlasti, je tako? I nema nikoga ko se kod njega može zauzimati bez njegove dozvole, jer je i zauzimanje i posredovanje vrsta vla, vlasti. Pa ni to niko ne posjedi osim sa njegovom dozvolom. Znači i to je apsolutno u njegovoj vlasti. Jeste razumili zašto se ove stvari spominju prije? Da je on vla, vla, apsolutni vladar, da niko pored njega nema nešto na zemlji ili na besmima da da samostalno vlada, je tako? Niti da sa njim učestvuje zajedno u toj vlasti, niti da mu pomaže oko toj vlasti, niti Allah subhanahu ta'ala ima potrebe i za kim da se kod njega zauzima za one koji su pod njegovom vlašću. Je tako? Zašto? Zato što kad bi imao potrebu za nekim da se zauzima kod njega za ostale njegove robove, šta bi ovo značilo? Manjkavost njegove vlast, jer ovaj sad učestvuje sa njim u... Učestvuje ovaj sa njim u vlast, jel tako? Pa zato je i šefaat i zauzimanje u Allahovoj, samo apsolutno u Allahovoj vlasti. Pa će se zauzimati samo onaj kome on dozvoli i za koga Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli. Zato, kaže ših Salih Ozan, objašnjava šefaat pa ćemo vidjeti kroz objašnjenje šefaata da je to apsolutno Allahu subhanahu wa ta'ala vlasti da šefaat ima svoje uslove. Je l' tako? Šefaat u jeziku je posredovanje i traženje. Je l' tako? U običaju je traženje dobra za nekoga drugog. U običaju je traženje dobra za nekoga drugog još se kaže da je šefaat od riječi šefa, što znači pa, par. Zašto par? Zato što sad čovjek ne traži sam svoju potrebu, nego se upari sa njim još neko. Pa su sad par, neko svojoj potrebi, odnosno neko se pridoda u traženju potrebe za nekog, je li tako? Pa bude par, je li tako? Pa zato je šefaat ovaj šefaat je istina. Kako istina? Mi vjerujemo u šefaat, da će biti za uzimanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali je ovaj šefaat istina kad se ostvare šartovi, uslovi. Imaju dva uslova da, da bi se šefaat ostva, ostvario. Prvi, da bude sa Allahovom dozvolom. I drugi, da Allah bude zadovoljan sa onim za kog se zauzima da bude Allah zadovoljan sa onim za kog se zauzima. Dokazi su brojni. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَ Koliko je meleka na nebesima, čiji šefaat ništa ne vrijedi osim nakon Allahove dozvole za onoga sa kim je Allah zadovoljan. Imam šta ovdje dvosmisleno. Jasno ko sunce upodana. Je li tako? Ništa koliko je meleka čije uzimanje ništa neće koristiti osim nakon što Allah dozvoli za onoga sa kim je Allah zadovoljan. Dva šarpa nakon Allahove dozvoli i sa je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Znači iz ovog ajeta vidimo da su to dva šarta. Prvi, Allahova dozvola. Kome? Onome ko se zauzi, zauzima. Jel tako? Zašto? Zato što je šefaat, jel tako? Allahovo pravo i vla i vlast. Zato i ga on neće, njegovo, njegovo u njegovoj vlasti je šefa. Njegovo pravo i njegovo jednostavno Allah svana tela ga posjeduje. Zato neće niko se zauzimati osim sa njegovom dozvolom. Kulillahi šefaatu džemija. Reci, sav šefaat pripada Allahu. Je tako? Kako će onda bit da sav šefaat pripada Allahu ako se neko može zauzimati bez Allahove dozvole? Svetar, sav šefaat pripada Allahu, znači zauzmeć tek na, nakon dozvoli. To je prvi šart. I drugi šart, da bude zadovoljan sa onim za koga se zauzima. Sa kim je Allah zadovoljan i kome će dozvoliti da se za njega zauzima? Uve. Muvehidima, onima koji su u tevhidu i na imanu. Hoće li Allah dozvoliti da se zauzima za onoga ko bude taj šefaat tražio od nekog mejita? neće, zato što je ovdje za, jel tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže da njemu pripada sav šefat, on traži šefat od nekog drugog. Jesu li shvatili se? Znači, upravo tim traženju šefata ostao je bez šefata. Jer ga nije tražio od onoga koga posjeduje. Od onoga ko taj šefat posjeduje. Nije ga tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ako bude tražio šefat od onoga koga ne posjeduje, je tako? Ili kažu, tražimo ga od poslanika sallallahu alaihi sallam, a Allah subhanahu wa ta'ala je rekao da će se poslanik zauzimati. Jeste rekao da će se zauzimati, ali nije rekao da ga on po posjeduje. On će se zauzimati po obavištenju od Allaha subhanahu wa ta'ala, po objem, ali nije rekao da ga on po posjeduje. Opet ga posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. I on će se zauzimati tek nakon Allahove dozvoli. I samo za one sa kojima Allah bude zadovoljno. Subhanallah. Ima li šta jasni? Pa kaže, ovi koji tako budu tražili šefat od mrtvih ljudi i od nekog drugog mimo Allaha, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ شَفِعِ Neće im koristiti šefat onih koji se za njih budu zauzimati. Prema tome, ovome, po ovome postaje jasno da su na batilu oni koji upućuju dove danas ljudima u kaburovima i traže od njih šefaat. Traže šefaat od mrtvih ljudi i njima se približavaju, njima i bade čini, njima se umiljavaju da bi se za njih zauzmjale. Umjesto da se umiljavaju i približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala pa da Allah bude sa njima zadovoljan pa da dozvoli poslanik sallahu alaihi sallam i kome će još dozvoliti da se zauzima. Jeste li shvatili? Jer praktično kad se njem počnu umiljavati, približavati, udovoljavati i umiljavati, njega su uzeli za svoje božanstvo i to je očiti širk. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to su radili i mušici prije, je tako? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَا أُولَيْ شُفَعَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ Ibadet čine onome, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onome što im neće naštetiti niti koristiti. I govore, ovo su naše šefađije kod Allaha. ovi će se za nas zauzimati kod Allaha. Oni već odredili da će se oni za njih zauzimati. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je šefaat sav Allahu i da se niko neće zauzimat bez njegove dozvole. A oni kažu ovi će se za nas zauzimati. Je tako? Zatim kaže uzvišeni emit tahadu min duni illahi šefa'a zar su mimo Allaha uzeli neke koji će se za njih zauzimati. Kul, evo lau kanu la jemlikune še'en. Zar i kad ništa ne posjeduju, vola jaqilun i ništa ne sva, ne svrtaju. Kako će se za vas zauzimati? Kad ništa ne posjeduju. Znači ne posjeduju šefa, šefaat, ali ne posjeduju ništa. Ni prije, ni poslije šefaata. I uopšte ne razumiju, ne svrtaju. Kurillahi šefaatu džemije. Reci, sav šefaat je Allahov lehu mulku semavati vel ard. On njegovo je vlast, njegova je vlast i njegovo je vlasništvo i na nebesima i na zemlji. Summa ilehi turđenu, zatim ćete njemu biti vraćeni. Pa čije je šefaat? Onoga čija su i nebesa i zemlja i sve što je na njima i sve što je između njih, pa i njegov je i, i šefaat, jer je to dio njegove vlasti. Ovo ste sad shvatili jasno kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njemu je dat dat šefaat. Pa će poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzimati za onoga koga Allah subhanahu wa taala dozvoli da se zauzima. Kaže šejh Kolislav ibn Taymi rahmetullahi alejhi poslanik sallallahu alejhi ve sellem će imati tri šefaata. Prvi šefaat da se zauzima za sve ljude kad budu proživljeni i kad budu stoja stojali i čekali šta početak suđenja, je li tako? Nakon što se ljudi obrate Adamu, Nuhu, Ibrahimu, Musa'u i Isa'u, je li tako? Vratit će se Muhammedu sallahu alaihi sallam pa će se on zauzeti da počne to suđenje. Je li tako? I ovo je poseban šefaat koji je dat samo Muhammedu sallahu alaihi sallam. Je li tako? To je jedan šefaat. Drugi šefaat, on će se zauzimati za stanovnike dženneta da budu uvedeni u džennet. Kako? Kad bude presuđeno. I kad dođu u džennet li pred džennet, je tako? On, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem će se zauzimati šta? Da budu otvorena džennetska vrata i da im se dozvoli da uđu u džennet. Je tako? I ova dva šefata su opet njegovo posebno pravo. Samo su njemu dati prvi da počne suđenje, drugi da se otvori džennet. I treći šefaat je šefaat i zauzimanje za onih koji su zaslužili vatru. Ovaj šefaat je dat njemu, a i ostalim vjerovjesnicima, da tako, i iskrenim ljudima. Da tako. Pa je zauzimanje za onih koji su za, uh, zaslužili vatru da ne uđu u vatru. Zaslužili su, je tako, grešnici, fasici, za uzmanje za njih da ne uđu u vatru. Ili za one koji budu bačeni u vatru, da iz nje ponovo budu izbavljeni i izvađeni. Je tako? Zatim kaže šeho l-Islami temi rahmatullahi ali, što se tiče šefaata za griješnike od ovoga ummeta, svi su složni od asava i tabiina, je tako, i oni koji slijede od ummeta, od četiri imama i ostali, je tako, da će biti za uzimanje za fasike. Za one koji su zaslužili vatru ili su u nju bačeni da budu iz nje izbavljeni. Svi su... Ovo negiraju samo novotari od Haridija, Mu'tazila i Zidija. Oni kažu, ko uđe u vatru neće nikad iz nje izaći. Niti šefatom, niti nečim drugim kod ovih nema ništa osim, je jel tako, da oni koji uđu u džennet nikad neće ući u vatru, jel tako? Pa oni koji, prema tome, oni koji uđu u vatru nikad neće ući u džennet. I kad ovako počnu ljudi da koriste analogiju u stvarima koje su daleko od njihovog razuma, je jel tako, od stvari koje ne podliježu njihovoj bolesnoj nekakvoj analogiji, onda će sigurno zalutati. I imali smo jednu smiješnu stvar. Da prvo ljudi zalutaju pa tekfiru određene ljudi. Na osnovu čega kažu da tahakum je ibadet, kažem i jest. Ovaj je dozvolio da se ibadet čini nekome drugom ima Allaha subhanahu ta'ala. Prema tome on je mušrik. Dobro. Je li da ibadet? Jeste. Dobro, jel svaka sežda, i u svakom slučaju ako se učini nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala širk? Nije. Zašto? Jer onda bi moralo reći za moja ibn Džebele da je mušrik kad je učinio seždu poslaniku sallahu alaihi sallam. Pa šta je s ovom seždom? Sežda pozdrava i poštovanje. Jel tako? Pa sad, Jel sežda i ibadet jest? Jel uvijek širk? Nije. Pa dobro što tahakum mora uvijek biti? Tahakum jest ibadet. Zašto mora uvijek biti širk? Može li nekad neki tahakum? Ili u nekoj situaciji? Da ne. Da ne bude od tahakuma koji je ibadet. Ili se mora ući u, u suštinu. Pa ako vidiš nekoga da čini seždu nekom velikanu ili presjedniku ili kralju, je tako? Ne možeš reći odmah mušnik. Moraš da vidiš šta je. Da nije pozdrav. Da nije tako neko očitovanje, neko poštovanje, tako da. Je li tako? Pa prvo nam kažu i badet kao i sežda, dobro. Pa vidiš da i sežda nije uvijek širk, a onda šta? Opet ostanu na svom batilu, iako su im začepljena usta vrijeme je za Objasnili smo ove tri vrste šefaati. Kod njih se u stvari, kod ovih novatara, ne može kod jednog čovjeka sastati šta? Grije i pokornost, je li tako? Ne može se kod jednog čovjeka sastati, je li tako? Da bude i nagrađeni každje. Što je sasvim logično. Može li biti neko i nagrađeni každje? Može. Každje zašto je pogriješio, nagrađen zašto je zaslužio tako od dobrih dijela uradi. Danas, na primjer, ti radiš kod nekog. Radiš, radiš i zaradio si dnevnicu. Ali si u toku rada napravi određenu štetu. I on ti isplati dnevnicu i kaže, ali ovo što si uzijanio, to ti odbijam od plata. Vidi u svakodnevnom životu. <laughs> Amire, u svakodnevnom životu to ima, ima. Nisam rekao da će ti odbiti, ništa. <laughs> ništa ti nisam rekao. Ali ovo se samo navio prije da može tako biti. Prvo tome, Allah subhanahu wa ta'ala još prije stvara što hoće i čini što hoće. I može insana da kazni za njegov grija, da ga nagradi za njegov, sa njegova dobra djela. Kod ovih ne ima toga, tako? I onda kažu, dokaz im je fema tenfahum šafa'atu šafi'in neće im koristiti za uzimanje onih koji se zauzimaju. I to je put svaki, svi novota. Zgrabi se samo za jedan dokaz. Ba dobro, a šta ćemo sa onima? Jel tako? Dokazima gdje upući, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome da će biti zauzimanje da će koristiti. Mora se to nekako spojiti. Pa onda se vratimo u kojem kontekstu je ovdje došlo, neće im koristiti zauzimanje oni koji se zauzimaju. Došlo u kontekstu gdje je Allah smano tala govori s kafirima. Šta vas je bacilo u sekar? Kažu nismo klanjali, nismo hranili miskine, ulazili smo onaj, u rasprave i poricali smo i dan dok nam nije došla smrt i onda neće im koristiti zauzimanje oni koji se zauzimaju. Pa normalno neće kad nisu ništa vjerovati. Tako su bili kafiri. Pa kafirima neće koristiti. I mušricima neće. Kad budu tražili od mrtvih ljudi i evlija i poslanika, njima neće koristiti šefaat, jel tako? Al muvehidima hoće koristiti šefaat, jel tako? Hoće im koristiti šefaat i taj šefaat Allah subhanahu wa ta'ala koji oni traži od poslanika i od mrtvih ljudi je zanegirao kroz četiri kategorije, a to ćemo za Allahovu pomoć pojasniti sljedeći put, malo smo se već toga dotakli. Znači da je Allah subhanahu wa ta'ala pripada apsolutna vlast. Da niko sa Allahom ne učestvuje u vlasti na nebesima i na zemlji. Je tako? A zatim da niko sa njim, niko odvojeno od Allaha ništa ne posjedi. Nema nikoga da išta posjedi odvojeno samostalno mimo Allaha. Ima li ne? Ne. Nema nikoga da sa Allahom u vlasti učestvuje, da je sa njim suvlasnik. Je tako? Nema. Treće, nema nikoga da je Allah subhanahu wa ta'ala pomagač, da mu je vezir. Da je njegov namjesnik. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne može sam da vlada, pa mu trebaju namjesnici i veziri koji će biti odgovorni za određene zone. Ima li, treba li to Allah subhanahu Ne treba, nema nitak. I nema nikoga ko će se kod Allaha zauzimati sam, da ima pravo, znači da ima u svojoj ruci, da on posjeduje šefah. Nema nikoga samostalno. I to Allah subhanahu wa negira sve u jednom ajetu, odnosno u dva ajeta, ali na jednom mjestu pa ćemo o tome govoriti sljedeći put. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.